Besa zileori, besa, ez da, besa hau, eh? Besa zileori, zi... Xare zozalak, zare zozalak. Xare zozalak. Besa zileori, hau, eh? Ostia zaparrada. Bo, hau, prinsipioz, ulertuko duzu efite, eh? eh Jijaua.eu suegunean atseman dudan uh, erran moldea. Mandezagun, hau zuari, bere autoa, leku honean dezan, zintzoki, galetzen diosielaik, eh? Autori zure lekuan ezagazu bestenaz ostia zapagada bilduko zu. Bestenaz erraiten alduzu ere, pastelak partituko dira. Bizkotxa eskaintza historiorik ez zor, eh? Bistan dioka partida abiatuko da. Dioka partida, hori ere polita da, eja eh, molde gisa. Bon, horiek eganik, gauza serioak aipatzera guazen. Euskararen erabilpena aipatzen baitugu, entzule anonimo batek bidali daut webgune unen lotura. Etzaigu gustatzen, olatuak egin, zer? Zer? Etzaigu gustatzen, olatuak egin, zer? Barkatu <laughs> ez dutu lertzen. Pampi. Eh, Frantzesez eraiten altzen nuke zure euskara ez dut bate ulertzen. Nu, honen pa fer de vag. Quoique... Ah, ahor ez dut eusik usteko li kranuzun hor. Horain ulertzen dut, zain den zure problema panpi. Bidarteko turismo bulegoaren webgunea entxatu zira erabiltzen euskaraz. Nola deitzen zaio hori? Errespetu eskasa? Mm, bai, eh, mespretsua izkuntza mm, Bai, Pampik, bidartera joan zuen turismoa gitera eta bidarturism.com webgunean Euskarazko bertsoa erabili du. Gainera, testu batzu dira, baina atal batzuen titulu nagusiak, lodiz, idatziak, ahigarriak dira. Adibidez, ankuple frantsesez, bikotean, Euskaraz. Euskaraz nola eman dute? Rekin erlazio batean? Rekin erlazio batean. Bo, itzultzaile automatikoa ez da magikoa. Baditugularik jende magikoak euskaraz zerbitzuak badira, eh? nunai eta itzultzailea olakolana egiteko prest. Bo, are, gai entesgarriago bat, lana ustea. Gogoan duzie, frantxez telebistako publiztate hori? Ben, zike. Milioiak jokoan irabazita, lana uzten du eskandalu tipi bat eginez, normal, eh? Behin moda hori edatu da xarean, gozagarria bakizue, baduzo aste TikTok xare sozialean, jankiak hasi direla iduriz, beren lanbidearen uste edo dimisioa xarean zuzenean egiten eta komentatzen. Fenomeno bilakatu da, fenomenoa berezia da iduriz, 2008 bat urtean, eh, dimisio zemakiak biderkatu baitira, estatu batuetan, dimisio handi Gia, deitu zaio urteari beraz. Arrazoinak, desberdinak, batzuk diute pandemiari lotua jendea gogoetatzen egon dela, bere egoeraz, denbora hartu dela, bizi obeago baten bila joan dela. Horren ondoan, burnout badira, egoera prekarioak eta beste. Bat ikusiut behintzat, bo polita, baik zuen, gozagarria erten demezala, gizomata gertzen da, kuluarrean, bere enpresan, bea. Paper bat eskuan, eta nausia etortzeko momentuan Guys, what esu da, errandu zozimendik, eh, ba, joiten da, eh, baina, eh, bon, musikan. Eta langile, oia, kontent. Beraz gu ere, kontent. Are eta bukatzeko objektu inutila joen hastean itzeman bezala. Snack baguette deitzen da, bizia sobera laburra delako pausak egiteko, bideo jokoen tartean, lanean ari ziztelaik ordenagailuan saguarekin, chipsak harrapatzeko eriak erabiligabe, lotu snack baguette zuen eriai eta horrekin dena harrapatzen aldo zue, ordenagailuko sagua, chipsen gatzarekin zikindu gabe. Zer eskatzen du herriak? Besa hori lehori, besa, ez da, besa hau, eh? Besa ze zi... Xare zozalak, zare zozalak. Xare zozalak. Besa